Mi se svi pozivamo da nam je Islam osnova, da smo mi muslimani. Mi se uvijek pozivamo kako smo mi najmoralniji, kako mi volimo neljubivost, ne volimo da nas djeca varaju, ne volimo da nam žene slažu kad dođemo kući, ne volimo da nam lažu na poslu kako nema u džetu plata, ne volimo da nas obmanjuju komšije i tako dalje. A u suštini svi laži. Međutim, problem nastaje onog trenutka kada čovjek ne želi da prizna. Jer ako je čovjek obolio i negira bolest, on neće lako otići doktor da se liječi za razliku od onoga koji shvata gdje je pogriješio, gdje je i dokaže riječ laž, on se povrati pa pokuša to ispraviti. Pokaje se, iako je zadruza za nečiji hak, traži halala i tako dalje. Dakle, da izmeni svoje stanje. Također, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam je poslan da upotpuni moralne vrijednosti, pa kaže inna brojistu ili u temnijem mekarima na Poslan sam da, da E, u potpunim moralne vrline. I Aisha radijallahu anha kaže Kana hulukuhu Kur'an njegov moral jer njegov ponašaj bio je Kur'an sallallahu alaihi wa sallam. I to je ono što straži svakog vjernika. Nije samo u javnosti, odnosno u očitom da čovjek pokaže kako je musliman, Allah, pobožan i tako dalje. Međutim, u nutrini on laže, on obmanjuje, laže sebe, laže na Allaha, laže na poslanike sa alaihi i tako dalje. I nikako onda ne možemo ga shvatiti na osnovu čega se on poziva na islam. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kaže neka ti si na visokom stupnju morala. I Allah poslanik se sa onim što, sa čim je došao, bila istina, pozivao na istinu, naređivao istinu, posticao na nju. Ali suprotno od istine dolazi laž. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Innama jeftari il ketibe alladine la yuminune bi allahi wa ulaike humul katibun. O Allahu izmišljaju laži oni koji ne vjeruju Allahove ajete. Odnosno, laž izmišljaju oni koji ne vjeruju Allahove ajete. I oni su lažci, lažovi. Što znači da iz imana nikada pravo potpunog imana neće proistati laž. Zala subhanahu wa ta'ala kaže Alazine la yu'minun Oni koji ne vjeruju. Što znači da vjernik ne može šta? Lagati, ne može slagati. Zatim Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Yutba'u al-mu'minu ala kulli khuluqin laysa al-khiyanatu wa al-kadhibu." vjernik se može privići na svaku moral, odnosno na svako svojstvo moralno, ali ne može nikako se privići na prevaru i na laž. Dakle, vjerniku nije na laž. Zašto sve ovo, odnosno zašto se ovo sve spominje? Zato što čovjek koji laži, koji se bavi lažima, koji upotrebljava laži da dođe do svojih nekakvih kratkoročnih ili niskih ciljeva, treba prvo biti da se ispita sa tom lažju, je li on ostao musliman, odnosno je li on ostao vjernik potpunog imana, ili se od njegovog imana odvojilo onoliko koliko je slagao. Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ Oni tebe ne ulaškuju. Međutim, nepravednici negiraju Allahove ajete. Nepravednici negiraju Allahove ajete. Ovo se odnosi na munafike, ovo se odnosi na koga još? Na vjernik. Ne zašto sve da vjernik dozvoli da mu se prilijepi epitet laž ili lažova kad to ne pristaje njemu, ne njegovoj ličnosti, ne njegovoj okolini, ne njegovom vjerovanju, ne bilo čemu. Allah se je bio živi primjer morala. Selam, Dula Selam je bio jedan od poznatih jevrijskih rabina u Medinu. I kada je Allah poslanik sallallahu alejhi došao u Medinu, Abdullah ibn Selam kaže: "Čuo sam da je Allah poslanik došao." Kaže: "Kuntu fi men Kaže: "Bio sam oni koji su Čekali smo tog vjerovjesnika." I kaže: "Kad sam ga vidio, vidio sam da njegovo lice nije lice lažova." Subhanallah. Dakle, na onome koji voli istinu i koji govori istinu, Allah subhanahu wa ta'ala učini nur na njegovom licu. Za razliku od onoga koji je nepravedan, koji laži, koji mutlja, voli okrijent, priču i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala ga iskušava tamo na srcu, onda tamo na licu. Kod nas je bio jedan veliki lažo. Do te mjere je lago, a mi smo djeca boli kad on dođe iz Njemačke da nam laže. Ima lijepe priče, lijepe priče, pa ga lijepo bilo je slušati. Kaže on, potirao sam ja autobus iz Njemačke, on nije ošto imao vozačku, ne znam, ja vozao voz biciklom. Kaže, sam autobus, a nema drago, sad ćemo imati u svoj privatni, mjesni autobus, ne mora više čekat 11 sati da nam dođe, nećemo se više mrzni tam vam, na priču. kad je pokvario se neđe tamo kod Loznice i na, na granici nisam mogao nikak da u Takvi ljudi su napojeni, odnosno nadojeni su nekakvim šeitanskim porivom, jer želi da budu zanimljivi želi da budu uticajni, želi da privuku pažnju ljudi na sebe. Naime, dakle, očito je da je laž jedna nemoralna osobina, slaba, spušta čovjeka plaho nisko, jer čovjek sa istinom može da privuče mnogo više ljudi. Kao što je Allah poslanik sallam. Nikada nije Allah sallam slagao. Da iši radi Allah manha, se prenosi da, da je rekla, najmrži, najmrža stvar Allahom poslanik sallallahu sallam je bila laž. Jedna od anegdota u jednom lašcu, u jednoj mahali, stalno je laga. Te desto se ovo, te ovo, te ovo, te i da je narod naučio njegovu laž. I on jedni večer leti u sjelo, odnosno na sjelo jednu kuću, ljudka je gorim kuća. A on sad se okrenula nastaviti sa svojom pričom. Ljudi gorim mi kuća, i ok, i kuća mi skorila. Dakle, ta anegdota, odnosno sama ova rečenica, odnosno sama ovaj postupak ljudi na tom sjelu, ukazao je koliko može da bude štetno i pogubno po njega, pored svega onoga što ću večeras spomenuti od toga da on može biti ubran među vašce i tako dalje. Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže Usikum bi ashabi, thumme i runem, thumme i runem. Savjetujem vam svoje ashabe. Dakle, da budete dobri prema njima, da budete pravedni prema njima, Zatim prema onima koji dolazi za njih, to stavin i onda koji dolazi za njih, to je stavi, tabijeni. Zatim Allah poslanik sallallahu kaže: thumme jevšul kezibu. Zatim se raširit laž. Allah subhanahu wa ta'ala je počastio ove prve generacije, dakle <clears throat> ashabe, tabi, i tabi sa istinom ljubivošću, sa iskrenošću, upravo zato što je Allah subhanahu wa ta'ala na taj način šta? Dokazao da se vjera može i očuvati. Međutim, kad se proširila laži, onda se, onda su islamski učenjaci maksimalno potrudili da vjera bude sačuvana od laži. Pa su počeli da bilježe zbirke hadisa, Kur'an je bio sačuvan u prsima Hafiza itd. da, je do nas danas došao. Da oni nisu bili takvi, da su oni lagali. Šta mislite da li bi ostalo od, islama traga? Ne bi. Jer imate primjer prijateljnih vjera, gdje su ljudi izmišljali, lagali, izmijenili svoje vjere. Primjer dvojice jevreja, odnosno dva jevreja kad su doveli kod Allahom poslanih sa da im presudi za blud. Pa je Allahom sa rekao šta vi nalazite u Tevratu? Znači u nalazimo da budu im lica nagradena, da budu stavljena na magarca, provedu se kroz maha, a da im to bude kao opomena i sramota. I onda je rekao Allah poslanih sa čitaj iz pa je čitao, a stavio je prst na dio ajeta koji govori o kamenovanju. Pa Abdullah se jedan kaže, Murhu fel asbahu, redu ne podine svoj prst. Kad tamo piše na hebrejsku, a bludnik je bludnicu, kamenujte. Šta to znači? Oni lažući, dakle, lagali su, a pa s svoju vjeru izmijenili. Šta mislite, da li je moguće da neko šireći davu hoće ili kaže treba lagati, poželjno je lagati da bi se islam šta potpomagao. Ne. Islamska dava, širenje islama, nikad se nije potpomagao lažu. I nije dozvoljeno, u islamu dakle nije dozvoljeno, o to, to će isto vas spomenuti, da čovjek kaže, sklopi ugovor sa neprijateljskom zemljom i kaže mi vas nećemo napadati, onda i napadno. To nije dozvoljeno islamu. Varka u ratu je nešto sasvim drugo. A laž, Abdullahi vas kaže, kada bi neko svome neprijatelju u dvoboju rekao, pogledaj nešto ili pazi se, on pogleda u nebesa pa, pa mu on osjeća glavu ili ga, ja se, kaže, odričem njega. Dakle, to je vid čega? Varanje je laž. To nije ona ratna varka koja se koristi kao što s Havi recimo, u ubici na Tebuku i tome slično. Zatim Allah poslanik sa kaže: "Hatta yahlifa ar-rajulu wa la Čovjek se zaklinjati a neće ni ga tražiti da zakrini. I danas stvarno ljudi mnogo. Jes Allaham, jest tako mi dragog raba, jeste Kur'anam, jeste... Samo se zakrini da bi on potvrdio šta svoje laži. A od njega se ne traži. I dakle, ispunim još jedan preznak sudnjih dana, malo pre dana, da se ljudi maksimalno zaklinju, a od njih se ne traži. Zatim Allah sam sam kaže, o ješhedu šahidu, u lajstu i čovjek će svjedočiti, od njega se svjedočenje neće tražiti. Ima danas mnogo onih koji se nameću da svjedoči, a isto tako lažno svjedoči, odnosno lažno. Dovoljno je čovjeku, možda sam malo prije na početku spomenuo, da zna kako laž stoji ispred njega u potpunosti imana, kao što se prenosi od Safvana Ibn Sulema pa je rekao, Allah, re, bila je žena Allahom, poslanik i srne, da li može vjernik biti strašljiv? Allah, poslanik se rekao da, mora se strašiti, mora se bojati, mora biti jedan vin, jel, kukavice i tako dalje. Pa je zatim bio upitan, sallallahu sallam, može li vjernik biti škrt, to jest srčki, se on sustegne se da ne daje imeta, tako, može, ima ljudi, vjeruju, tako dalje i tako dalje, ali ne je plaho da daju, što je danas slučaj sa većinom muslimana. Nemoj sve mu, samo pare nemoj tražiti. Samo nemoj tražiti pare, ima projekat, neke deti stresnim projektima, nema mene tu nikdo. A kad god kakav je projekat realizacije i okretanja, i on je prvi u redu čovjeka sa planirao i komadom njega. Zatim je bio upitan, sallallahu alaihi sallam, je gunu mu'minu kezaben, može li vjernik biti lažov? Pa je sam sa rekao ne. Dakle, ima stvari, odnosno epiteta, svojstava, koja se mogu očekivati od vjernika. Može se desiti da je vjernik takav, kao što sam rekao malo prije, škrt ili strašljiv i tome slično, ali da laži, ne. Ne smije lagati. Zašto? Jer čovjek koji laži, ljudima, koji gleda u oči, koliko onda laži prema Allahu subhanu ta'ala koji ne vidi. On nije upotpunio iman, nije upotpunio, nije isan. A šta je upotpunio? Ebu Sufjan, kada je došao kod Herakla, i kada ga je Herakla ispitivao Allahom, s sallallahu se sallam, koga slijedite, je siromašni, pa slijedi ga siromašni i slabi on kaže, također kaže poslanici, jer uvijek su slijedili siromašni i slabi. Pa kaže, kakav je on? A on kaže, naređuje e, vezan rodbinski veza, naređuje dobro, hrani siromašne, između ostalog šta? Pogjedljiv je i naređuje istinoljubivost. I onda Hajrakl kaže, jest, tako su poslanici. Dakle, nevjernik nije mogu da sakrije u poslanik s.a.v. ono što je bilo njegovih javnih svojstava, a to je da je samo malo s.a.v. bio iskren. I kad se dođe, kad dođeš u priliku da te neko pita nešto, da bi, primjer rad zaustavite policija, kog se vozio, ako od, od jes vozio kroz jesa. Što? Ovo je ništa, on je samo ne možete ništa. Koliko god da si vozio, on te može samo kazati u svojim mogućnostima, a uvijek se mora dogovoriti kroz saobraćajno završiti s policijom. Podkupljivi se, šta ću im ja? Može sa njima riješiti, ali čovjek laži da bi sačuvao 20 ili 40 maraka jer da te laži možda bude upisan među lažove. Ili, kao što je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, čovjek radi djela dakle, od stanovnika dženete, pa između njega i dženete ne bih osim koliko peder, pa učini dijelo od stanovnika dženema, pa padne u dženeme od toga. Zar je vrijedan ta laž 20-40 maraka, ili policajčevi kahne, da čovjek bude upisan među lažove? Svanala Ja kažem, ja ne mogu, ja sam čita život terapio te stvari. I Nikad u životu nisam mogao očuvati službu, dakle državnu službu, upravo rad istine. Nisam mogao podnesem da ljudi lažu. A ovdje direktor puno lažu. Nikad nisam mogao to ponijeti. I ne mogu da znam zašto ljudi lažu. Zašto mi kod djece ne primatimo da, da nam djeca lažu? Kad dijete laže, mora da fasuje. Što slago babu, što slago mami. A mi non stop samo gledamo kako ćemo zavući, dakle, onaj ruku tuđi džep, da mu izvučemo lažno novac, govorite također o trgovini, odnosno lažnom zaklinjanju, I koristimo sve moguće metode da uzmemo svoj hak ili nehak od onih kojima lažemo. Najgora vrsta laži je laž na Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljavanje harama i zabranjivanje halala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ i teftaru ala Allahi al Nemojte, kaže, govoriti ono što vaši jezici opisuju Odlaži, ovo je halal, ono je haram. Dakle, teško onim muftijama i onima koji iznose fetve i oni koji nude narodu olakšice, lažu na Allah subhanahu wa ta'ala. Pa on zna da je u šarijetu određena stvar zabranjena. I on kaže, ne, nije zabranjena. Različa se ulema. Postoji više oblika, postoji više videova. Ali vola ne bio. Nije pojente o tome što ćeš ti izokrenuti tu fetu. Nije pojenta što ćeš ti izokrenuti dakle, taj propis. Nego je pojenta u negativnim posljedicama koji se odraz na društvu. Ja sam u jednom svom, ovako je bila javna tribina je bila tako puno sestara i nakon te tribine sestre su imala najgore mišljenje o Harvinu Suviću. Među ostalog, ja sam rekao, najispravniji stav, šarijanski najispravniji stav, da je ženi nikab vađi. Da je žen nikab Svi drugi stavovi nepravilni. I svi oni stavovi koji se koriste, dakle dokazma, dokaz ili slab ili derogiran. Ja sam to iznio i dokazao i pokazao. Ja sam najgori bio poslije u Sarajevo, da je. Nije bitno. Međutim, šta sam ja trebao reći? Ne, oni tam vi, Allah vam se smilovo, Dete vi se nakalamfatite, dete vi se uljepšajte, dete nagulite onih džave što vam se vidi naušnice, net vam se vide brade, nema tu smetnje, se vide vratovi, nema smetnje se treba tako reći. Dakle, nije to ići iz krajnosti u krajnost, nego dužan si da pojasniš. Jer kad pojasniš, iznesi dokaze i budi čist pred Allahom subhanu wa ta'ala. A onda, oni koji ste saslušali, na njima je hoće li primijeniti ili neće li primijeniti. I onda hajde sagledamo štetne posljedice fetve koja dozvoljava otkrivanje lica i šaka, a da sagledamo koristi fetve koja zabra, zabranjuje razotkrivanje lica i šaka. Dakle, to je lažna Allah subhanahu wa ta'ala. Ti možeš reći, neka ulema tvrdi, neka ulema kaže, ali ima i dokazi koji pobijaju tu istu ulemu i njihove dokaze, pošto sam vam prije od derogiranost i slabosti. I onda imate, maša Allah, te barke Rahman, da vidite kod se stara danas, sve moguće modele moda, samo nema veze sa šarijatom. Ja kad sam bio, kad sam išao u medresu, kod nas postale dvije vrste bula. Pokriveni i nepokriveni. Kad izađemo iz džamije, recimo subotom i nedjeljom, kad se nije, u subotom smo u školu, stvarno, nedjeljom sam hop, one maram nakon namaza provuču kroz onaj gor kapke na mantilima i onaj nosa čita dan ukras, opet ko sreće na i bile su one pokrivene bule. Danas nema nijedne pokrivene. I ako nađeš u medresu 300 bula pokrivenih, to mogu biti dvije, tri, čiji su roditelji na isti kametu. A ne doba mala da vodite pred žensku medresu pa da pogledate, u Saraju, u Sarajevo govorim gazne medrese, pa da pogledate njih, ili kad dolazi na kalamfačine za ramazansku prašu, <clears throat> e'udhu billahi min šeitana rajim min Allah se utječe od šetane od njih. Svi mogući kaj modeli svega onoga što nije islamsko. Čim šareniji, čim, dakle, uvrnutije, te stotinu iglica zaboteno i tako, neće reći otko znaš. Ama vidiš, subhanala, pred tobom stotine njih daju. Ne možeš izbjeći. Kad dolazila Amina Vedud, si znate koja je Amina vedut? Ona što je no. verci, kad je dolazila u Sarajevo, pa smo mi u amfiteatru posjedali, mi smo gore sjeli Selefije u zadnji red, a ispred nas su sjele oni, znaš, ostala klapa, Hamo Pipa i ostala kipa. I sjevo jedan sa jednom, počeli da se pokretaju od sinovatarija. Subhanallah. Ne samo ona, nego sve oni. Ali kako može žena kolut, čitav, kolut on iglica staviti u glavu? Te uvrnut nešto, te zavrnut hijab, te gore okrenut. Sve na osnovu petve koju je sebi našla, tražeći je da sebi dozvoli ono što je haram. I dakle, na ovo vagaj sve moguće, odnosno sva moguća odstupanja šarijate šarijatskih propisa i kod muškaraca i kod žena, gdje se uvijek traži fetve kao olakšice. Neko je debelo, neko je debelo ušao u islam da ga ruši. Neko je dobro zabio špicu kamen islama i želi da ga razvali. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže li tefteru ala Allahi il da bi Allahu izmišljali laži inne ladine jefteru ala Allahi il la Oni koji Allahu, oni koji u Allahu i se laži, zasigurno neće uspjeti. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ Ima liko, ima liko veći nepravednik osim onoga koji iznosi Allahu laži i laže o Allahovim ajetima, zaista neće uspjeti zlikovci. Što znači da određen šarijatski propis ili dokaz nemaš pravo zlopotrijebiti da halališ ljudima haram ili da im dozvoliš da im haramiš halal ili da im e, halališ, pardon, da dozvoliš ljudima zabrano ili da im zabraniš dozvoljeno. Između ostalog, između ostalog, kaže kad neko ode na hađ, evo sad je to atraktivno, kad neko ode na hađ, ne smije izaći iz nikako. Što su hanalna? U kojem je to šarijetu bilo propisano? Žena ne smije nikad iskući izaći. Bez potrebe. Ako ima žena potrebu, mora izaći. Jok, on bi već nju morao bez da se na 30 dana, kako se već danas na, od ljuda dana, ona se ne smije pomaći. Znači, ne smije izlaziti iskući. Ne smije se pomaći žena. Subhano, kakva su to upjećenje? Ili primjera radi da ljudi, recimo da bi opravdali svoju prođu u životu ili da bi opravdali svoj šir, kažu ljudima Vrhunac islama je kad dođu ljetnja dovišta, se skupite na ljetnim dovištima, tamo je ovako, tamo je onako, a znamo koji za toga pazari Dakle, laži o Allahu subhanahu wa ta'ala, laži da je tu vrhunac vjerovanja, laži, svjesno laži, da bi okupio narod, kažu, ovo je jedna manifestacija, koju mi najviše ali ono, pusti manifestaciju, dajte okupi narod, ako si sposoban to okupi narod u džami, pred pa ljudi klanjaju, redovno, pet vakat namaza. Okupi tako ljude, nemoj ih okupljati na vatu nego okupljaj ih na istinu ali nekom paše da laže u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Također, jedna od opasnih on, jedan od opasnih oblika laži jest lažna Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, a ovaj vid laži neminovno, dakle, vodi čovjeka u vatru. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam u hadijskoj bilježe, odnosno prenosi Ebu Rera Delan, kaže, men ketebe alaihi ta'amide, fele tebeva me qa'alehu mine nar, onaj ko na mene namjerno slaži, neka se pripremi mjesto u vatri. I onda, sjediš na sjelu, uhvatio je tamo neki ko Maksim po diviziji, on ko bajih zna pričat hadise. I šta god rekao Allaho poslanik, ono nije rekao Allaho poslanik. To se možda čuo od nekog efendije, da ispišu neku anegdotu, ili da je prenio neku predaju, negdje na džumi, ne nekom dersu. I ok, u njega je sve rekao Allah, rekao poslanik. Rekao Allah, rekao poslanik. Rekao Allah u Kur'an da je žen čupat obrve. Nije. Ako poslanik se sedam, rekao, hadis koji bilježi, manskoj prenosi Abdullah ibn da Allah poslanik sa selam prokleo onu ženu koja nastavlja i koja se nastavlja kosa i onu koja čupa obrve i ona koja se čupa i ona koja oštri zube i ono i tako dalje. Dakle, miješaju i lažu, izmišljaju samo da potvrdili svoje priče. Danas je mnogo takvi. Također, od vrsta laži na koje je Islam upozorio i zabranio, jeste lažno zaklinjanje. Posebno zaklinjanje kada je riječ o prodaju. Ebu radi Anu kaže, Allah sam sam mi rekao, Salatu laju kelimu Allah na vela Trojica su ona koji sa kojima Allah neće razgovarati na svojim danu, neće ih gledati, niti će ih očiti. mu će, on će bolnu patnju. Pa je to Allah sam ponovio tri puta. onda Ebu Zer kaže, ko su oni propali i nestali? Pa kaže Allah sam el musbilu onaj ko pusti da mu se odjeća vozi ispod članaka. Wal nan, onaj koji pregovara, u munfiku sil'atahu bil halafil katibi. I onaj koji prodaje robu sa lažnom zakletvom. Jest val, tako mi Allaha 10 litara, svaki dan biles možeš dva popust, ona ima. Čovjek dovede, malo te ne kraja presušila. Auto ko ništa pali, prve, on jednik čita jutro, ona se spali i neće auto da upali. Jes Allaha, jes Allaha, sve, sve jest Allaha. Halo, bolan prva stvar, mora znači, to će se vratiti kroz tvoj nefak. Vraćati se kroz beričet u životu. Mora se vratiti na čovjek. Kako pare, do para čovjek dođe, tako onaj odu. Neće sigurno ostati kod njega. Ali jok, on naučio da fali svoj rob i da fali preko onoga što je dožen da je pofali, jes Allahom, jest Allah. A ona, kao što Allah poslanik sada sada, da onaj što više se čovjek zaklinje, više će mu nestati ništa iz iz njegove trgovine. Također, jedan od poznatih laži ili praznika, ne praznika, jeste prvo aprilska laž. Ova laž, vjerujte, srušila je brakove. Ova laž uzrokovala infrakte. Ova laž je zavađala ljude. aprilska laž toliko nanesi štete ljudima. Ja sam lično bio svjedok. Udobina tetka ima dvije čirke, Jednu udatu, jednu neudatu. Ova neudata ide na fakultet. I ova što ide na fakultet, stano je u I nazove ova udate kaj mama, udala se zlata. A tetka odmah, une svijest. Plač tam, vam, drž, ne daj zimka, ne smije reći čovjek, čovjek, čovjek opasan. Gdje je Zlata, vam? Zlata na fakultetu, evo me, mama, nisam doći kuću večeras. I zavade se, zavade se mati čirka i belaj, hajde ti sad hajde mire, hajde gledaj situaciju, pa šalamo. Prva pilaska, šala, odnosno laš. <laughs> Ibn Omer radi Numan kaže, Allah sam sam rekao, kaže, inni la, wa la haq. Ja se, kad se šalim, ne govorim osim istinu. Allah sam ja kaže, kad se šalim, ne govorim osim istinu. Kako se Allah poslani sam se šali sa Kaže, o ti koji imaš dva uha. koji ima dva uha, osim koji je pa sam ili ja Omer va fa'ale nuqair. O Omer, šta ti je uradila sa nukair? I tako ne. Dakle, Allah poslanik kad se šalio, šalio se sa istinom. Nije lagao. Dok danas mi jedno čekamo da ga prevarimo, da uslažimo, da uvrnemo priču. I onda na kraju mi kažemo, a šta ako ja njemu reknem ovako, je to asociran laž? Pa bola ne bi, ako ti to već pripremi u sebi, to je laž. Ti se nije ti da, šta, da slažeš. Također, Allah poslanik sallahu sallam, on se pa rekli, Allah poslanik ti sa nama kaže, nekad igra šališ, pa Allah poslanik sam rekao, inni ila kuli lal haqqa, ja ne govorim osim istinu. Također Allah poslanik kaže: "La yu'minu minu imane al kullamu hatta Kaže neće čovjek vjerovati potpunim imanom sve dok ne ostavi laž u šalama, u jetru kul meraja, u inkane svadehan, i dok ne ostavi rasprave, pa makar bio i u pravu. Nije potrebno. I pogledajte danas one <coughs> neumjetnike, što i oni Uh, umnožavanje njihove CD-ove kasete i prodaje maksimalno do onoga Horoza i njemu sličnih i Osmana Džihe i, i onih To su tako glupi ljudi, da tako nisko nivou nemorala, da dakle, kao su najniža, najniža kritična masa ljudi u društvu. On laži, on toliko izmišlja o Allahu, poslaniku, on se šprda sa hođama, šprda se sa džamijom, šprda se sa, sa, sa, sa namazom, izigrava sa svim onim što je vjersko. A muslimani još gluplji od njega, pa te cedeve kupuju, raznožavaju, žavaju, smijaju i prepričavaju na sijelima. Ne, on bola ne bilo. Što? Njega Allah, poslanik sam Allah, sallam, već smjestio, upozorio da će takvi biti ljudi u džehennem. Zato nije dozvoljeno, kao što Allah, poslanik sam Allah, sallam, kaže, dakle onome ko ko laže, kaže وَيْنُ لِلَّذِي يُحَدِثُ بِالْحَدِيثُ وَيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبْ وَيْنُ لَهُ وَيْنُ لَهُ Teško onome ko govori ljudima različite priče da bi ih nasmijao, pa laže. Teško njemu, teško njemu. I kada Allah poslanik sada se nam upozori sa teškoćom, zna se šta, kakva je teškoća? Patnja. Patnja i ne može od nje povjeći. A pogledajte danas koliko muslimana se bavi prepričavanjem viceva i šala, jer čovjek kada govori jednu riječ, ne razmišljajući o njoj, ona ga baci 70 godina u džahinevsku vatru, da nas Allah subhanahu zaštiti od toga. Također, nije dozvoljeno čovjeku da se šali pa da muslimana prestraši, na bilo koji način. Kuća ti napukla, srušilo se sijeno, eno purosti spaljen, on jednik onako sad izbezumljen, e, pobjegla ti žena iz kuće, dakle sve, a ništa od toga, onda se našali. A kažem ove stvar, što sve što govorim, to je zastupljeno među našim ljudima. Vjerniku, kao što vama poslanih sallam sam kada, sellem kaže: "La reva muslimu fina reva Nemojte prepadati muslimana, jer prepadati muslimana je velika nepravda. Dakle, nije dozvoljeno čovjek pristati i reći be. Nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno doći u kući ženu prepasti, ona, ona u kuha, ne čuje lupa, lonacu šerpe, kuha i tam para, on be, evo došao. Ma nek si došao, živ ne bio. Pusti je, dosti je muka sa djecom i sa ono kući, još i ti pristriješ na muke. Dakle, nije dozvoljeno. A neka da se neko, dakle, šali, da izigrava se nečim metkom, izigrava se nečim čašću i to mistično opasnost od prvoaprilske laži i sličnih laži jeste da se na taj način čovjek vjećuje sa nevjernicima. Zašto? Jer prvoaprilska laž nije od muslimana potekla. Sigurno je nametnuta od koga? Od nemuslimana. Ibn Omer vam uma kaže, Allah poslali sam rekao, men će da bi kao men, onaj ko se poistoriti sa jednim narodom, on pripada njima. I zato, i pored svega toga, o šarijeskih dokaza, o zabrani, pokuđenosti laži, čovjek još jednu stvar treba da, da sebi dadne, e, da u u glavu, a to jeste da svaka njegova laž ukazuje na to da on od onih koji slijede druge ljude, a, pardon, druge narode, u onome što smatra smatraju šta sasvim normalno. Zašto? Jer kod njih ništa nije zabranjeno. Kod njih ništa nije zabranjeno. On sve sebi dopustili i da muslima ne smije koračati njihovim stazama. Također, ono što je plavo bitno spomenuti jeste da Islam se uvijek trudi da se djeca odgajaju na istinu. Zazvoni telefon, da se ja već bave nema u kući. Ima baba u kući. Salam alaikum sa halali, trentačno nisam voljan za priču, ne mogu. Budi muško i odbiram skumor. Ili zvoni kućni telefon, ne ima nas, nema baba i mami, ne treba nam nikada sila večeras. Umoren smo, preumoren smo. Ili neko zvoni pred vratima, ona prilike s došla komšinica opet na kafu. E, ja ću sad opet ponosan, njemu si dosta sad, hvala, dosta je. Ide reza, nema mame da mama otišla negdje. I onda, kad dite odrasti, dite odrasti sa lažom. Dite je ubijeđeno, dite zna da se to laže. Vidi oca, vidi mater, a mora da slaže da ih nema. I sad dite kad slaže. Gdje bila? Bila u školi. Ona čita dan špricala i škole i otišla svom momkom Kako, kako, čovjek, kako očekuje čovjek da će čerka biti istino ili dijete čitav dan neđe ona, igralo poker aparata, ili šta već danas igra i gdje po internet klubovima. Gdje si bio? I e, ova u školi. A on čitav dan ta markica po i sve ono što mu je šta, babu da on je to potrošio, a po školi ni Zato Islam striktno naređuje, odnosno zabranjuje takav iglaž. Jedna žena je u društvu Allahovog poslanika sallallahu rekla djetu, hodi da ti nešto dadne. Pa je Allah poslanik rekao, odmah, šta ćeš mu dati? Kaže, da mu hurmu. Allah poslanik kaže, da mu nisi dala hurmu? Bila bi kod Allaha upisana jedna laž. A šta znači laž? Od posljedica laži, kada, dakle, čovjek slaži, stavi se crna tačka na njegovo srce. Pa god slaže, ono se njegovo crne, srce sve više i više crne. Sufjan Ibn Said kaže, čuo sam Allahom poslanika sam da je rekao, keburet hijanete an tuhadite haka hadithan huwa bihi anta lahu bihi Velika li je prevara da govoriš svome bratu priču, on tebi za nju vjeruje, a ti njega obmanjuješ i lažiš. Ljudi vole povjerenje. I danas se šta? Traži povjerljivi ljudi. Kad nekakav čovjek hoće posuda uđi, kad nekakav projekat hoće da ostvari, šta kaže? Daj mi naš pobjedljivi da sa njima poslujem. Neka je dajte lopove i lažove. Svako biže lopove i lažova. I isto ko što voliš ti da drugi ljudi budu prema tebi iskreni, moraš i ti biti prema njima iskren. Zašto sebi dozvoliti da budeš upiran tako da tako što ću govoriti malo kasnije od posljedica, kad je moguće da čovjek fino postoji. Pa lao poslanik ne sam. Toliko su ga nevjernici cijenili. Mušici cijenili. I nakon što je, on se nije nazvao prije, ali Nakon prihvatanja jednog broja muslimana, islam, odnosno jel Megela islam, i nakon njihovog iseljenja u Hiržu, to je potreba koliko godina? Istorija Sira, hajmo. Koliko godina? 13 godina. 13 godina mu, šta? Vjerovali. Vjerovali da je on šta? Povjerljiv. Do te mjere kada je Allah poslanik sallallahu trebao da učini Hiržu, ostavio Aliju radijallahu tri dana. Zašto? ne dugove, pa da vrati povjerene emanete, jer su ljudi vjerovali da kod Allaha poslanik sa njihove će stvari biti sigurne, pa su ostavili kod njega u kući da im poslanik sa osam čuva. Jedna je stvar što nisu htjeli povjerovati na, na, na davu, ali ovo druga stvar da se dokaže koliko je bio istan ljubiv, jer nemoguće je da čovjek, šta, laže ljudima onda da donosi da Allaha objavu. Ne, nego je bio se ljubiv prema ljudima, zato mi Allah subhanahu ta'ala je dao objavu. tako je poslanik sallallahu ve i bio. Što se tiče negativnih posljedica laži, jeste da laž uskraćuje na faku. Odnosno, da čini beričet manji, smanjuje beričet da ga potpuno ne, ostane u čovjeku. Danas imamo priliku susresti sa ljudima koji imaju desetine i desetine stotine hiljada maraka na računu. Non stop kukaju, nema se, ne može se, teško se poskupljalo ulje na marke, poskupio šećer i tako dalje. A vam bola ne bio, što ti kukaš? račun ti pun firme, ali ne ima se radnici, pojedeš i radnici sve da... Halova, jog. Zašto? Ne pričita, jer on nauči da laže. On nauči da laže i sam sebe tereti lažima. I on je sam, dakle, on čita da njela smatra lažnim. Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže: "Al ba'yan bil khiyar ma Dva trgovca, ljudi kad nešto preprodaju, imaju pravo na izbor dok se ne raziđu. Ako sam ja prodao Adi u telefon, on ima pravo na omežu da mi ga vrati, sve dok ne izađem iz sada, dok se ne raziđem. Kad se raziđem, nema prava da mi ga vrati. Posljednog sam ja pojasnio kakav je šta, fali mu ili ne fali mu nešto. ima Allah poslanik na alejhi nastavlja pa kaže: Fein sadaqa obajena, burike fi ima, Ako istinu reknu i pojasni da će im dati beričet u njihovoj trgovini. Wa enketeva, u ako prikriju nedostatke i slažu, muhaqqat al-barakatu ima. Nestaće beričeta u njihovoj trgovini. Na pijacu danas kad odiš, daj me ovi naranđi, on tam tem neki za tezgi, onih malih, špicastih, uvrnutih, bobavi, on te natara fišek, ili posebno kad je ljet, ljet voće brzo propada, smokava ovaj, ili bresti, kejsija, on je on te stavi u fišek, ti kada ješ osramotiš se, ali u gost, osramotiš se, to ne truhlu takvi ljudi, kaže, on non stop se žali, nemoguće da ime bričati. Allah je ne da smira, ne da im bričati u njihovim životima. Druga štetna posljedica jeste da laž ostavlja šta? Neugodan smrad u ustima lažova. Ibn Omer Allahu anhuma kaže, Allah poslanik sallallahu rekao: Ida kadaba abdu te 'anhu meleku malaku min netini mađa Kada rob slaži, melek se udali od njega na milju od smrada zbog onoga što je slago. Mele ga napusti za milju, milja otprilike kilometar i pol. Ode mele kod njega, toliko čovjek smrdi. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kul, odnosno, helu nebijukum ala men tenezelu šajatim. Hoćete da se obavistim na onima na koji se šeitani spuštaju Tenezelu ala kulli atraki nefim. Spušta se na svakog onoga koji potvore, izmišlja i laži yulquna sam'a wa aktharuhum al Oni žele da privuču pažnju, a većina njih laže. I on, kao sam vam prije rekao, on tako lijepo priča, kad tako lijepo slušat, a on tako lijepo laže, da na kraju njegova laž zagorča i drugima i njemu živa I onda recimo ljudi sjede na audicijama, ljudi sjede pred TV ekranom, slušaju te gluposti, vjeruju im, zabavljaju se, a on šta? na njega se šetan ispustili pa ga guraju i onda još oni koji ga gledaju još više pospješuju da smiju. Što se on više nije smiju, on još više zabavni i tako dalje, a onda bivaju grijehu. Šta? Po istoriji O štetnih posljedica na dunjalku jeste da takva osoba koja laži stalno živi u sumnji. Allah se se kaže: "Kloni se onoga u šta ne sumnjaš, odnosno u šta sumnjaš radi onoga u šta ne sumnjaš." Fe inne sitfa tamanine. Istinljivost ili istina je šta? sviraj. u da ribe, a laži šta? Nesigurnost. Onaj ko laže i sam biva nesiguran. Moderna medicina dokazuje da osoba koja se bavi lažima stalno živi u čemu? U moralnom, psihičkom kolapsu, u stalnoj, e, u stalnoj strepnji, bojazni, strahu i njegova, psihičko stanje se pogoršava sve što mi je veća i veća laž. Danas, pogledajte političare, koji se pojave na televiziji, podrčnjaci moliki, košake, što? Ne mogu da spavaju. Prvo su na izborima slagali, maksimalno su slagali. I sada se, kad se izbori završili, još više lažu. Kada Allah subhanahu ta'ala daje im smira I sve onome što uživaju, Allah subhanahu ta'ala da smira. Bilo koji od njih, od njih koji se bavi, odnosno koji maksimalno lažu. I neki dan, eto mi smo riješili krizu. Nije kriza ni postoje, jeste vi izmislili. Kriza nije ni postoje, vama nikad neće biti kriza. Dok god imate platu 3-4 maraka, vama neće biti krize. Kriza je za pensionira 200 maraka. Kriza je za radnika 300 maraka koji imamo. Da je kriza jedna? Za tebe nije kriza. Kako si ti krizu imao? Nikakvu. Nikakvu krizu nije imao. Ali, i pored toga, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala neće im dati nikada se naslađuju onim imecima, koji koje zaradili, već im Allah subhanahu wa ta'ala da, da iskad se naslađuju sa porodcama, da spavaju mir, nikada neće ništa uvijek. Jer Allah im subhanahu wa ta'ala ne da. Zatim, ono sam malo prije spomenuo, jeste da laž ostavlja na srcu crno, kao što Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, u stvari u Merfu'a predaj, Abdullah ibn Mesud prenosi pa kaže, neće prestati rob, lagati jer bav se lažu, pa se na njegov, dok se na njegov srce ne stavi crna tačka. Pa sve dok ona ne uzme njegov srce. A onda, dakle, u tih svih laži kojima se bavi, bio upisan kod Allaha subhanahu ta'ala među lažove. Od Burejde se kaže da čuo Allahu poslanik sallallahu alejhi da je rekao: "Ela inal kadibe yasudul wajha wan namimatu azabul qabr." Zar nije laž ta koja crni lice, dakle crni, čini čovjekovo lice crnim, a potvora je šta? Kaburska patnja. Također, o štetnim na ovom i na onom svijetu jeste da osoba koja se bavi lažima biva mu zabranjeno da se druži sa, sa istinom ljubivima. Jer takva osoba spada među munafike. Abdullah ibn Omer, odnosno Abdullah ibn Amr ibn As radi na karde, sam sam rekao četiri stvari u kome se nađu on je totalni munafik, a u kome se nađe jedna od ovih stvari on nosi svojstvo nifaka sve da ga se ne klone. Iza tumine khan, kada se nešto povjeri, on iznevjeri. U iza hadese kezeb, kada nešto govori, on laži. Ujda ahada gadar, kada nešto dogovori, on to iznenadno prevari. ujda hasome fežar i kada se svađa, on griješi. A onaj koji se nađe jedan od ovih svojstava, on nosi svojstvo nifaka. On nosi svojstvo nifaka, a na početku sam govorio da li je moguće da vjernik nosi ovakva svojstva u sebi. Od, i ovim ću završiti jer malo smo dulji, od štetnih posljedica laži na hiretu je da čovjek biva bačen u ženehemsku vatru, tada Allah poslanik sad rekao, ijakum al kedib, čuvajte se laži. Fe innal kedibe jehdi al fudur. Laž vodi u griješe, u innal fudura jehdi al nar, a grijesi vode u džahennemsku vatru. Wala yazalu rajulu yakdhibu yataharra al kedibe, hatta yuktab inda Allah kedabe. Čovjek neće prestati lagati sve dok, dakle, bavit se lažima, sve dok ne bude upisan kod Allaha među lažove. Laž! Kaže, možda stroši čovjek čitav život. I ako vam dozvolite još jednu pričicu za kraj pa da završim. Jedan od onih šeitana što se bavi noćnim pozivima, alo, djeti se javi. Koje? Kaže, djeti me tako i tako Koliko imaš godina? Šest godina. Maša gdje se bavi mama? Kaj je mama otišla u kupatilo i on prekine vesu. Opet za minutu zove, gdje je mama? Kaže, izašla, otišla u kupavaću sobu. Šta mama? Kaže, obuka, se crvenu haljnu, i on prekine vezu. onaj treći, četiri put, javi se muž. Kaže, ko je? Kaj, čekaj, čekaj. Gdje ti, kaže, žena? Kaže, ko pita za nju? Kaže, zar nije u crvenoj haljni? A ja ovdje bila. Crvena, otkuda zna? Koji... Zar nije, kaže, izašla mokra iz, e, kupatila? jade, kaže, da je dobra, ovako, onako, imen se se je svidjela i prekine vesu. I on uđe, nalupa ženu, bez da je pita išta, nam peta žena I normalno ona pozove svoje braće, dođu braća po njoj, vedu i djeca ostanu. Porodce se raspe. I ovaj šeitan nije mogu noćima spavati. Nije noćima mogu spavati, nije ne može, ne može, ne može. Hoće prsa da se raspolovi. I on onda je kod jednog šeha. Kaže, ja sam učinio takav, takav grije, to sam. Kaže, imaš zapamćen broj telefon? Kaže, imam nimetka i drugi osim da pozovemo da odemo, kaže, kod njih. Ne smijemo, ne neka, ja ću kaže, ja ću biti zašto, ja ću prvo razgovarati, napravit ću uvod, pa je ti postražu halala, na onaj, na onaj svijet nemaš kud. I ovaj jednik pristani, samo da se smiri. I on zovne muža, stvar, adresu ono, imam jednak ko možemo doći koji može, ajde. Ona jednik sad sruša, nije ništa izgubio ženu, istupu, pretupu ženu, zaradi se sa ženom, familijom, šure su pitanjem i tako dalje. Sjede u oni šeji malo progovorio, eh, kaže, ova vedat nešto kaže. Et, kaže, ono večer kad sam nazvao, to sam ja sve izgrao s tvojim djetom, i sve. Ovaj ustane, izlupeta ga na mrtvo ime. Kaže ovaj šejh, jesam šejih, kaj nisi, moraš kaj sad njega tražiti adresu da idemo, kaže, kod njene kamene tražiš halal, Ne smijem, moraš, moraš tražiti od nje On tamo na divan, braće ga izlupeta još više, pasuvo i kod muža i kod braće od žene. Laž. Samo jedna laž. To što je slago, da, zna da mu je žena izašla iz kupatla, i da, da mu je žena, dakle, svidla se. Iako nikad nije bio I tamo, e, eh, onda je i trebao da odradi još treći posao, to da sad ponovno spoji muža i ženu. Znači što je žena rekla? Neću hvala, kad mi tako rad laži istu šta kako bi bilo da se ne dovala nešto i učinila. I porodica se rasula, ono što kod nas rekli, djeca ostala siroča, u nas dite ostaje siročak, bilo da umre otac mata, u šarijetu umre otac, gdje je siroča, nije siroča ako umre mata. je ostala siroča, rastani roditelj, propao brak, otišu ugled, fasovala žena, fasovo on jadnik od toliko ljudi, on je jadnik, trebalo ga je izbičevati. I sad što nešta, samo zato što se koristio Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da naše jezike, da samo preko njih prelazi istina, da Allah subhanahu wa ta'ala upiše nas među istinoljubivi, da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje džennete, da nas nagradi za istinoljubivost. Wa sallahu wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa